Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Kolovoz je 1066. U Normandiji okuplja se za doba srednjeg vijeka velika flota. Stotine brodova leže na obali, tisuće ratnika, pješaka, strijelaca i vitezova čeka na ukrcavanje na te brodove. Flota se prvo okupila u Luci Div, tamo je ostala mjesec dana. Onda se preselila na sjever, sve do estuarija rijeke Some kod San Valerija. Tamo će ona čekati skoro mjesec dana da se primire vjetrovi, kako bi brodovi mogli sploviti. Okupljeni ratnici znaju da idu u rat i da ih na drugoj strani kanala La Manche čeka vojska kralja Engleske. Sve to čekanje dovelo bi do napetosti u vojsci napadača. Međutim, ovu vojsku vodi odlučan i okrutan vojskovođa. Kada su se neki od njegovih ratnika utopili na putu od Diva do San Valerija, on je zapovjedio da ta utapanja ostanu tajna. Vojska mora biti mirna. On je znao da vodi možda najubojitiju silu tadašnje Europe. Ti ratnici i vitezovi potomci su vikinga, koji su sijali stravu od britanskog otočja do Baleara, od Rusije do Carigrada ali više oni nisu pogani. Sada njihov vojskovođa nosi stijeg koji mu je dao papa. Taj daleki potomak tih vikinga koji se spremao na napad na Englesku zvao se William. Njegovi neprijatelji nazivali su ga Kopiletom. On će pak za nekoliko mjeseci svom imenu dodati nadimak Osvajač. 27. rujna 1066. William, vojvoda od Normandije i njegova vojska prešli su La Manche povijest britanskog otočja, Engleske i Europe više neće biti ista. Put od djeteta koje je nosilo nadimak Kopile do kralja koji je dobio nadimak Osvajač nije bio lagan. Godine 1028. Robert I, vojvoda od Normandije, dobio je sina – Robert, koji je nosio zanimljiv nadimak Vrag, bio je šesti po redu vojvoda od Normandije. Taj dio Francuske vikinzi, ljudi sa sjevera ili normani, dobili su od francuskog kralja Karla III. bezazlenog ili glupog. On je Rolu, jednom od vikinčkih vođa, dao Neustriju, kako bi ga privolio da prestane s pljačkanjem Francuske i da pomogne u borbi protiv drugih vikinčkih družina. Neustrija će dobiti ime Normandija, zemlja ljudi sa sjevera. Rolo je bio prvi u nizu Normana koji su nosili naslov Vojvoda od Normandije. Robert I bio je šesti po redu Vojvoda. Njegov sin, kojemu će on dati ime William, trebao je biti sedmi. Put do te titule neće biti lagan. Problem je bio u podrijetlu Williamove majke. On je bio dijete Herleve ili Arlet, konkubine Roberta I, vojvode Normandije. Herleva ili Arlet bila je kćer čovjeka po imenu Fulber, koji je živio u gradu Falezu. Fulber je najvjerojatniji bio kožar. To nije bilo cijenjeno zanimanje u srednjem vijeku. Ne samo da je William bio nezakoniti sin, kopile, vojvode i ljubavnice, već je jedan od njegovih djedova bio čovjek koji barata kožama mrtvih životinja. Tom Holland u knjizi Mileni piše. Viljamova majka, tvrdili su njegovi neprijatelji, bila je kćerka čovjeka čija je odvratna dužnost bila da priprema leševe za pokop. On je bio bijednik, beznadno zagađen preljavštinom, truleži i smrću. Ta optužba zasigurno bila štetna jer je služila da bi se izravno bacila sumnja na sposobnost novog vojvode da vlada. Znanost nasljeđivanja bila je na kraju krajeva ozbiljna stvar. Kao što su drevni ljudi davno dokazali, sjeme i menstrualna krv prožeti su suštinom duše pojedinca i kako je, kao što je to svatko znao, njihovo združivanje služilo kako bi se oblikovao embri, to je impliciralo da ni kao i plemenitost mogu biti usađeni u maternicu kako bi tamo tekli po fetusovim žilama. Robert, tako što je utažio svoju požudu na kćeri čovjeka koji barata leševima, najvjerojatnije je stvorio čudovište. Vilijemov otac Robert I umro je 1035. na povratku s Kodočašća u Jeruzalem. On je svog sina, kojemu je tada bilo sedam godina, nominirao za titulu Vojvode. Dječak je dobio titulu, ali ne i stvarnu vlast. Tom Holland u knjizi Mileni piše. Godine Viljamove maloljetnosti dugo će biti pamćene u Normandiji kao vrijeme nasilja i okrutnosti posebnih čak i za standarde koji su važili za to doba. Suparničke ratne vođe, bez nekog da ih dovede u red, bile su slobodne zadovoljiti svoje najgore instinkte. Ništa nije brutalnije ilustriralo što je ulog u toj igri nego moda nastala u sve divljim i neprestanim sukobima otimanja suparnika, čak i sa svadbi i njihovo podvrgavanje strašnim unakazivanjima. Osljepljivanja su bila posebno popularna, kastracije također. U međuvremenu mnogi su normani počeli raditi nasipe i humke od zemlje i na njima graditi utvrđena uporišta. Kroničar William od Žumiga napisao je da su se u to vrijeme kovale urote i pobune i da je cijelo vojvodstvo bilo u vatri. Stvari će postati još gore. Normani su bili na glasu kao vješti ratnici koji uživaju u ratu i plijenu. Od Francuske do juga Italije, od Rusije do Carigrada, Europa je osjetila što znači nalet normanskih ratnika – Krajem 11. stoljeća i Azija će osjetiti njihovu silovitost. U prvom križarskom pohodu najsilovitiji su bili normanski vitezovi. Ali ako nije bilo plijena i mogućnosti za pustolovinu i rat, ako nije bilo jake središnje vlasti koja bi ih držala u miru, ti normani tu bi silovitost okrenuli jedni prema drugima. Prve naznake što nedostatak jake središnje vlasti može donijeti bili su događaji nakon što je Williama I vojvoda Normandije od 927. do 942. ubio Arnulf I od Flandrije. Nakon njegova ubojstva nastupilo je razdoblje nerada i sukoba. Njegov sin Richard I uspio je nakon niza ratova uspostaviti jaku središnju vlast, koja je stvarno vladala tim ratnicima. Nakon smrti Roberta prvog vraga ponovno je nastupilo vrijeme Rasula. Mladi William koji je kao novi vojvoda od Normandije pored imena dobio i redni broj 2 morao je gledati kako se ljudi oko njega ubijaju. Tom Holland piše. Što se tiče samog Viljama, on je brzo bio uronjen u taj spektakl klanja. Dvojica njegovih skrbnika bili su brzo jedan iza drugoga sasjećeni do smrti. Njegov tutor također. Njegov upravitelj u jednoj od posebno alarmantnoj prigodi ubijen je u istoj sobi u kojoj je spavao mladi vojvoda. I dok je krv prskala i žrtvinog prerezanog vrata po kamenim pločama na podu, Viljam je pored užasa mogao osjetiti i olakšanje, barem je on bio pošteđen. Kada je William navršio 15 godina postao je vitez. Do tada je najgore prošlo. Ali vojvodstvo još uvijek nije bilo ujedinjeno. William još nije imao stvarnu vlast. On će ju polako, uglavnom oružjem, vratiti u svoje ruke. Sve te godine maloljetnosti William nije proveo samo u skrivanju. Kao svaki normanski plemić, godinama je vježbao za rat. Vještinu ubijanja dobro je sladao. Od 1046. do 1055. William je ugušio niz plemičkih pobuna. Većinu njih vodili su njegovi sunarodnjaci Normani. Oko 1047. počeo se zanimati za događaje izvan njegova vojvodstva. Vodio je niz pohoda prvo protiv Joffrey Martela, grofa žua. Kada su se pomirili Henry, kralj Francuske i Martel, William je došao u tešku situaciju. Da stvar bude gora, došlo je do pobune na istoku vojvodstva. Taj rat trajao šest godina, do 1060. Na kraju Martel i Henry su umrli, William je ostao živ. Tijekom tih godina Vojvoda je naučio vladati i voditi vojsku. Frank Barlow u enciklopediji Britanici u članku o Williamu Osvajaču piše Viljam je brzo naučio nadzirati svoju mladenačku lakoumnost. Uvijek je bio spreman poduzimati proračunate rizike na ratnom pohodu i, što je najvažnije, kad je trebalo voditi bitku. Ali nije bio viteški i blistavi zapovjednik. Njegovi su planovi bili jednostavni, njegove metode izravne i on je bezobzirno iskorištavao svaku prednost koju bi imao. Ako se našao u nepovoljnom položaju, odmah se povlačio. Pokazao je i slične kvalitete u vladanju. Nikad nije izgubio iz vida svoj cilj da povrati izgubljena vojvodska prava i prihode. William je bio prosječne visine i robusnog tijela, jeo je i pio umjereno, ali kasnije u životu, kada je već postao kralj, udebljao se. Bila su to vremena kada se i mogao udebljati. Imao je dubok glas, bio jak i srčan, volio je prirodu, lov i vježbanje s oružjem. Bio je žestok i okrutan čovjek. Mnogi su ga se bojali. Kako to Barlow piše u enciklopediji Britanici, William je imao malo vrlina, ali bio je inteligentan i lukav. Takav je čovjek 1066. krenuo u osvajanje Engleske. Od kopileta on će postati osvajač, govori dr. Hrvoje Gračanin, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. taj njegov nadimak kopile jasno ukazuje na činjenicu koliko su kroničari e, mogli biti negativno nastrojeni i pridjeljivati različite katkada vrlo interesantne e, nadimke, ali koji su manje više uvijek pogađali u srž e, stvari. William je bio nezakonito e, dijete, njegov otac Robert I je bio normandijski e, vojvoda, ali se nikada nije ženio i imao jednu očito prilično strastvenu ljubavnu vezu s kćeri jednoga kožara imenom Herleva, kojemu je onda rodila toga znamenitoga potomka koji je službeno onda preuzeo čak u evotsku e, čas kao sedmogodišnji dječak e, i u prvoj fazi dakle, svoje naslovne vladavine, iako je tu poneprije e, bio utjecaj rođaka i određenog Regentskoga vijeća, je stajao pod velikim znakom upitnika upravo zbog te njegove nezakonitosti, ali ipak se uspio održati na koncu i kada je stasao presudno pobijediti svoje protivnike i onda se učvrstiti na tome, e, recimo to tako, normanskome prijestolju, to je čak e, i dobro reći s obzirom na to da 11. E, stoljeće je još vrijeme kada vlast francuskog kralja je prilično ograničena i ti najistaknuti velikaši zapravo dominiraju, a među njima prvenstvo je imao normanski vojvoda. E sad, kako je on etablirao svoje pravo na, na englesko prijestolje, zapravo E, njegov rođak e, je bio dakle posljednji taj legalni e, anglosaski kralj Edward Ispovjednik. Bili su povezani preko Edwardove majke Eme koja je bila prateta Vilimova. Nezakonito podrijetlo i činjenica da je unuk kožara Williamu su predstavili velike poteškoće. Njegovi rođaci s očave strane nisu mu pomagali. Smatrali su da više koristi imaju od njega mrtvog. Tijekom djetinstva zaštitit će ga majka. U tom razdoblju William je naučio umjeće preživljavanja i borbe. Tada je zamrzio svaki znak bezakonja. Pored toga, pokazat će se da je njegov karakter nesalomljiv. Njegov otac imao je nadimak koji mu zapravo i nije pristajao. William je puno više bio dostojan tog nadimka. Tu bih e, napravio malo digresiju ako mi je e, dopušteno. U povijesti, pogotovo stare historiografiji, je Vilmov otac imao isto interesantan nadimak, Đavao. E, međutim, novije istraživanje su pokazala da je riječ o zabuni, da nikad nije nosio taj nadimak u, to vrijeme, da to se kasnije pomiješalo s jednom pričom Eh, o takozvanom Robertu Đavolu. Eh, prvi puta se ta legenda pojavlja negdje sredinom 13. stoljeća. Dakle, to je priča o jednoj eh, ženi koja, bez obzira to što se toliko molila Bogu, nikako nije uspjela zatrudniti, onda se odlučila obratiti drugoj strani i druga strana je udovoljila. Dakle, to bi bio Robert Đavo bi bio onda jedino vraže dijete, od početka vrlo opak mladac, ali kasnije onda spoznavši greške svoga života, i preispitavši zašto je on tako po prirodi zao, kada je doznao dakle, da je đavoljevo dijete, onda se posebno pokajao, otišao u Rim, papa mu je dao oprost ako se duboko pokaje i poslije se posvetio prilično smjernome životu, čak se borio protiv Saracena eh, i onda na koncu prema jednoj varijanti priče umro kao eh, smjerni redovnik, a prema drugoj varijanti kao rimski car Eh, oženivši se kćeri svoga prethodnika. E sad ova mala digresija, taj nadimak đavao, s jedne strane ako već i nije istinit eh, za eh, Vilimova oca, ali jednim dijelom odgovara Vilimovu karakteru koji bi izrazito prodoran i bezobziran, vrlo dobar vojskovođa. Godine 634. škotski redovnici Zione, predvođeni svetim Ejdanom, osnovali su u u svetom otoku smještenom ispred Nortumbrije, crkvu i samostan. Sveti otok ili Lindisfarne postao je središte iz kojega su pokrštavani stanovnici Nortumbrije, jedne od starih anglosaksonskih kraljevstava, koje se nalazilo sjeverno od rijeke Humber. Godine 793. na taj sveti otok obrušili su se napadači sa sjevera. U anglosaksonskoj kronici za godinu 793. piše. U toj godini strašni kobni znaci pojavili su se nad Nortumbrijom i tužno uplašili stanovnike. Međutim, znakovima bili su izuzetni bljeskovi munja i strašni su zmajevi viđeni kako lete po zraku. Nakon tih znakova uslijedila je velika glad. Malo nakon toga te iste godine na Martovske ide pljačkanje pogana uništilo je pokoljem i razbojstvom Božju crku na lindisvarneu. Te 793. sveti otok ispred Nortumbrije opljačkali su ljudi sa sjevera ili vikinzi. Bio je to njihov prvi upad na britansko otočje. Vikingar znači gusar ili pljačkaš. Ti su ljudi pljačkali, palili, otimali, u roblje odvodili sve što se našlo ispred njih. Dvije godine nakon Svetog otoka vikinzi su opljačkali Jonu. 799. jedna skupina vikinga napala je Opatiju na otoku Noirmoutier, smještanom na estuariju rijeke Loare. Bio je to njihov prvi upad na područje Francuske. Početkom 9. stoljeća Irska je došla na red. Jedan od irskih redovnika Ovako je na marginama rukopisa opisao jednu noć. Vjetar je večeras jak, prevrće bijelu kosu oceana. Ne bojim se strašnih vikinga koji proklinju Irsko more. To je jedna od rijetkih pjesama u kojoj se slavi loše vrijeme, ali nevrijeme je značilo da će barem jednu noć redovnici i ostali stanovnici Irske biti mirni. Prvi vikinzi koji su napali britansko otočje bili su Norvežani, koji su tada počeli kolonizirati Šetlansko i Orkni otočje, te Hebride. Uskoro su se Norvežanima pridružili i Danci, koji su temeljili baze na obali Irske. Dublin je bio jedna od tih baza. Godine 865. velika skupina Danaca upala je u istočnu Angliju. Jedan od vođa tog pohoda bio je Ivar, koji umro 873. godine. Nakon njegove smrti anali Alstara opisali su ga kao kralja svih Skandinavaca u Irskoj i Britaniji. Bio je to početak onoga što će dobiti naziv Law ili ti područje danskog zakona. Istočni, središnji i sjeverni dijelovi anglosaksonske Engleske kolonizirani su od strane Danaca i tamo je vladao poseban zakon. Na tom području vlast engleskog kralja jedva da je postojala. Pored toga, takozvani Danegeld, porez koji su Danci ubirali od Engleske, bio je veliki teret. Samo godine 1012. 48.000 funti srebra otišlo je u Dansku. Sve je to slabilo engleskog kralja. Posljednji koji je ubirao taj danski porez i dakle, koji je možemo reći još održavao tu razdiobu je bio danski, odnosno engleski kralj eh, Knut Veliki ali nekako do, do sredine 11. stoljeća više nisu te razlike e, na toj razini e, vidljive. Međutim, postoje dakle četiri velike e, grofovije, četiri ta krupna velikaša koji doduše prima imenovanje od vladara, ali prilično su samostalni. Središnja kraljevska vlast u anglosaskoj Engleskoj je vrlo neznatna. Postoji jedno tijelo mudraca, skupština Vitan se nazivala, e, dakle, koja, dakle, ti mudri ljudi e, koji su dolazili bilo iz e, svjetovnog, bilo iz crkvenoga staleža, to je dakle riječ o najistaknutim prelatima, najistaknutim velikašima i plemićima, koji ima dosta velik utjecaj i na kraljevsku vlast, a na ovim nižim razinama E, vladar također nije uspio dakle, na lokalnoj razini sebe progurati kao e, presudan faktor. Dakle, tu je doista onda kraljevska vlast fluidna i tu se najbolje pokazuje koliki je utjecaj e, bio velikaša temeljem toga što sam Edward Ispovjednik je, kako se čini, bio još negdje 1051. godine odredio Vilima, budućeg osvajača, kao svoga nasljednika i zbog srodstva i zato što je sam odrastao u Normandiji, dakle bio je više pod navodnicima francuz e, nego što je to nego što je bio e, englez dakle kada je konačno preuzeo bio prijestolje 1042. godine onda je on sa sobom doveo i niz e, normana dakle, koji su zauzeli ključne pozicije pozicije na dvoru što je stvaralo prilične tenzije u odnosu na to anglosasko plemstvo koje da kako nije moglo biti sklono, sklono takvim razvojem situacije. Međutim, kako je onda zapravo Godwin, Haroldov otac i grof e, Veseksa koji je dobio tu titulu još od Knuta Velikoga, e, uspio se nametnuti kao ključni faktor, a to je prenio onda e, i svome sinu. Čini se da je na koncu Edward na samrti samo je odustao od ideje, ili barem tako dio izvora pokazuje, da ga naslijedi William i priznao je dakle, samoga Harolda kao kralja. Godwin ili Godwine bio je grof od Veseksa. Taj dio Engleske dobio od Knuta Velikog, kralja koji je Engleskom vlada od 1016. do 1035. Knut je također bio i kralj Danske. Godvin je bio miljenik kralja Knuta i ovaj mu je dao Veseks oko 1018. godine. Kada je Knut umro, počela je borba za krunu kralja Engleske. Ema, kćer normandijskog vojvode Richarda II, željela je da se prijestolje preda jednom od dva njezina sina, Edvardu ili Alfredu. Ema je inače bila supruga engleskog kralja Ethelreda, o kojemu puno govori njegov nadimak nespremni. Taj nespremni kralj ostao je bez krune kada su Danci napali Englesku i kruna je došla u ruke Knuta. Kada je Knut veliki umro, Ema je smatrala da je došlo vrijeme da sin Ethelreda nespremnog dođe na prijestolje Engleske. Godvin se s tim nije slagao. Tom Holland u knjizi Mileni piše. Emina dva sina koja su se iskrcala u Engleskoj naišla su na Godvinove ljude. Oni su im priredili gadan doček. Edward, kojeg su u domovini njegovih predaka dočekali kao nekog gusara, uskoro je morao bježati u Normandiju s repom među nogama. Alfreda, koji je prelazio po jugu Engleske u mahnitom pokušaju da dođe do majke, presreli su Godvinovi ljudi i predali ga okovanog i oslijepljenog Haroldu, najmlađem Knutovu sinu. Tako su brutalna bila ta unakazivanja da je jadni princ umro uskoro nakon što je dobio te rane. Sljedeće godine, nakon što je od Haroldovih ljudi protjerana iz Westminstera, Ema je pobjegla u Flandriju. Harold, najmlađi i nezakoniti sin Knuta Velikog, inače njegov nadimak bio je Zečija noga, vladao je Engleskom od 1035. do 1040. Prvo je vladao kao regent, jer je Knutov zakoniti sin i nasljednik Harde Knut bio zauzet poslovima u Danskoj. Na kraju je Harold Zečija noga odlučio sam postati kralj. Vladao je kratko, umro je 17. ožujka 1040. u Oxfordu. Edward je živio u izgnanstvu u Normandiji do 1041. Onda se vratio i sljedeće godine postao kralj Engleske. Ali pravi gospodar zemlje bio je Godvin. Edward se oženio Godvinovom kćerkom. Brak nije dugo trajao. 1051. Edward je Godvina stavio izvan zakona i otpustio je njegovu kćer. Moćni grof od Veseksa je onda okupio plemiće protiv kralja. Oni su prisilili vladara da povuče većinu svojih odredbi. Godvin je i dalje bio najmoćniji čovjek u kraljevstvu. Kada je on umro 1053. ta je moć prešla na njegovog sina Harolda. Na samrtnoj postelji Edvard je za kralja odredio tog moćnog Godvinovog sina. Problem je bio što je William, vojvod od Normandije, tvrdio da je Edvard krunu engleskog kralja obećao njemu. Problem za Harolda je bila činjenica što on nije imao pravi legitimitet da e, zasjedne na englesko e, prijestolje. E, s druge strane suočavao se onda sa također prilično ambicioznim možemo reći pretendentima, odnosno osobama koje su smatrale da on nema pravo na to da kako pogotovo je to bilo izraženo na sjeveru. Engleska pod Haraldovom vlašću od siječnja 1066. je bila u konstantnoj krizi, a istovremeno onda je on izazvao s jedne strane gnjev Vilimov, dakle jer je Vilim smatrao e, da je na taj način prevaren. Napokon čak e, izvori kažu da je Harald e, kada je negdje 1064. ili 1065. posjetio Normandiju, još vjerojatno po nalogu Edvarda ispovjednika, da možda potvrdi dakle Vilimovo pravo na prijestolje, čak onda Vilimu i položio vazalsku zakletu, sada kada je onda <laughs> uspeo se na prijestolje, zapravo je poništio tu zakletu, napravio krivokletstvo, to je onim e, okvirima dakle, toga feudalnog prava u e, nastanku, to bio veliki prekršaj i to je onda Vilim znao dobro e, iskoristiti, što više iskoristio je još jednu činjenicu da su još tamo 1052. E, e, godine u onome protuudaru e, kada se Harald zapravo vratio kao svojevrstan i njegov otac kao svojevrstan faktor, faktor moći smijenili kanterberijskog biskupa, postavili umjesto jednog normana domaćeg čovjeka, anglosasa, koji nikada nije dobio potvrdu od pape za svoj položaj nadbiskupa. Duše je onda na koncu dobio pali dakle, kao oznaku svoje nadbiskupske časti od jednoga protupape što je mogla biti samo još gora stvar. Pa onda je Vilim i to iskoristio. Dakle, na čelu je države Engleske sada jedan krivokletnik, e, uzurpator koji e, je sudjelovao u smjeni e, zakonitog biskupa Canterburyja, pa je mogao računati Vilim i na potporu pape, dakle to je bio Aleksandar II koji je onda jednostavno dodijelio Vilimu papinski stijeg i sada Vilim će krenuti u tu invaziju kao pobornik pape s e, e, u konačnici punim legitimitetom. Legitimni sin Knuta Velikog vratio se na englesko prijestolje nakon smrti Harolda zečije noge. Taj legitimni sin, Harde Knut, kralj Danske, nakon dolaska na prijestolje prvo je zapovjedio da se iskopaju Haroldovi ostaci i da se oni bace u močvaru. Harde Knut je bio nepopularan vladar. U gradu Worcesteru ubijena su dva njegova sakupljača poreza. On je u grad poslao vojsku i spalio ga do temelja. Taj je vladar u anglosaksonskoj kronici zabilježen kao prekršitelj prisega. Hardeknut je 8. lipnja 1042. bio na jednoj svadbi. Dok je pio, odjednom je pao na zemlju u strašnim grčevima. Nije progovorio niti riječ, ubrzo je umro. Nakon njegove smrti na prijestolje uz pristanak moćnog Godvina, grofa od Veseksa, došao Edward, koji će dobiti nadimak ispovjednik. S Hardeknutom nije se završila priča sa skandinavcima koji su željeli doći na englesko prijestolje. Bio je tu i siloviti čovjek po imenu Harald Sigurdsson. Njegov otac bio je Sigurd Krojač, poglavica u istočnoj Norveškoj. Njegova majka bila je majka i norveškog kralja Olafa II. Haraldsona. Haraldov polubrat, kralj Olaf, imao je nadimke čvrsti i sveti. U njegovo vrijeme u Norveškoj se učvrstilo kršćanstvo i on je kasnije postao svetac zaštitnik Norveške. To što je bio pobornik kršćanstva nije značilo da je Olaf bio mekši od svojih vikinčkih predaka i sunarodnjaka. Olaf Sveti poginuo je 29. srpnja 1030. u bici kod Stiklestada. Tu bitku ovako opisuje Snorri Sturlson u svojoj Heimskringli, povijesti norveških kraljeva. Vrijeme je bilo prekrasno, sunce je jasno sjalo. Ali kad je bitka počela, nebo i sunce postali su crveni. Prije nego što je bitka završila, postalo je tamno kao u noći. Kralj Olaf razvio je vojsku na povišenom tlu i ona je otuda s tako strašnim napadom pojurila na kmetsku vojsku da se ona rastrčala pred njima. Tako su prsa kraljevske vojske stala na zemlju na kojoj je stajalo začelje kmetske vojske i mnogi od nje počeli su bježati. Ali onda su plemići i ljudi iz njihovih kuća čvrsto stali i bitka je postala vrlo okrutna. Ovako kaže Sigvat. Grmjela je zemlja pod njihovim koracima, dok su željezo oklopljeni i teško gazeći, ljudi pod oružjem jurili u redu i poredku, pored stiklestatske slatke travnate obale. Zveket čelika, zvuk napinjanja luka, Zvuci bitke glasno odzvanjaju. I kopljanici žure napredujući, njihove sjajne kacige na suncu se sjaje. Snorri stulson je Olafove oči opisao kao tvrde, poput zmijskih. Olafova vlast omrznula se norveškim plemićima i oni su uz pomoć Knuta Velikog protjerali ga iz zemlje. On se sklonio u Rusiju. Godine 1030. pokušao je sa svojom malenom vojskom ponovno vratiti vlast u Norveškoj. Nadmoćna vojska, sastavljena od norveških i danskih plemića te norveških seljaka, nanijela je Olafovoj vojsci poraz. U toj bici sudjelovao je i spomenuti Harald Sigurdsson. Tada mu je bilo 15 godina. U bici kod stada Harald je bio ranjen. Sklonište je našao kod kijevskog princa Jaroslava Mudrog. 15-godišnji dječak postao je ratnik. Na kraju će postati i kralj Norveške. O njegovom vladanju dovoljno govori nadimak koji je dobio. Hard rada, nemilosrdni. Čak je neko vrijeme e, služio u osobitom odredu carske bizanske e, straže, dakle bio je prokušan na niz e, strana, na koncu se uspeo na norveško prestolje uzurpacijom također, on je bio polubrat prethodnog kralja Olofa II. Istisnuo je zapravo Olafova sina i on je dakle sebe jednostavno proglasio knutovim nasljednikom, dakle sa svim pravima koje bi iz toga proizlazile u Engleskoj i to mu je pridodao jednu fantastičnu priču, nekog, barem tako izvori pripovjedaju, nekog dogovora koji je navodno postojao između e, Knutova e, sina Harta Knuta i toga polu nečaka Haraldova Magnusa, kojega je on na koncu e, zapravo i svrgnuo sa, s norveškog predstavlja da su se dogovorili tobože da e, će prepustiti vlast u kraljevstvu onom drugom ako umru e, prije njega, dakle to je doista izmišljeno, ali u onim vremenima tko je stigao provjeravati doista prave činjenice, kralju se po definiciji vjerovali zašto bi kralj lagao, pa je to recimo pružilo neku osnovu za taj Haraldov e, pokušaj. On je početkom rujna okrenuo invaziju i to na sjeverni dio e, Engleske. Čak je morao se da kako sukobiti e, s mjesnim velikašima. Tu je izvojevao jednu važnu pobjedu koja je dugoročno čak i pomogla Vilimu zato što je u tom boju stradao i znatan dio toga Eh, engleskog, eh, anglosaskog eh, plemstva sa, sa sjevera i osvojio je na koncu York. Međutim, onda se našao iznenađen brzim napredovanjem Harolda, dakle godinu sina kralja Engleske, koji je tu pokazao doista veliku, veliku vještinu. Harold Godvinov sin, kralj Engleske, imao je brata Tostiga. On je postao Earl od Northumbrije i vladao je tim dijelom Engleske tako okrutno da su se protiv njega pobunili plemići i podanici. Vojsku pobunjenika trebao je slomiti Harold, ali on je prihvatio njihove zahtjeve i Tostig je pobigao u Flandriju. Kada je Harald Hardrada počeo kupljati vojsku za invaziju Engleske, pridružio joj se i Tostig, koji je imao neriješenih poslova s bratom. Uoči odlučujuće bitke kod Stanford Bridgea, engleski kralj Harold poslao je konjenika s porukom svom bratu. Kakva je to bila poruka, piše Snorri Sturlson u svojoj kronici Norveških kraljeva. Jedan od konjanika rekao je, je li Earl Tostig u ovoj vojsci? Earl odgovori, ne može se poreći da ćeš ga naći ovdje. Konjanik tada kaže, Tvoj brat, kralj Harold, šalje ti pozdrave porukom da ćeš imati cijelu Nortumbriju i da će ti dati trećinu kraljevstva da njome zajedno s njime vladaš. Earl je odgovorio. To je nešto drugo od neprijateljstva i prijezira koje je ponudio prošle zime i da je tada to bilo ponuđeno, to bi spasilo živote mnogih ljudi koji su sada mrtvi i bilo bi to bolje za kralja Engleske. Ali ako prihvatim tu ponudu, što ćeš dati kralju Haraldu Sigurdsonu za njegov trud? Konjanik je odgovorio – Kralj je također govorio i o njemu. On će mu dati sedam stopa engleske zemlje, ili koliko god mu treba jer je on možda viši od drugih ljudi. Kralj Harold, Godvinov sin, održao je obećanje. Harald Hardrada dobio je sedam stopa engleske zemlje ili koliko mu je već trebalo za njegov grob. Kod Stanford Bridgea vojska Haralda Hardrade teško je poražena. Među mrtvima na bojnom polju ležao je i Tostig. Kod sela Stanford Bridge u Yorkshireu 25. rujna 1066. vojska engleskog kralja Harolda pobjedila je invazivnu silu norveškog kralja Haralda. Ali tri dana kasnije William, vojvoda Normandije, iskrcao se sa svojom vojskom na južnoj obali Engleske. 14. listopada 1066. engleski kralj Harold predvodit će englesku vojsku u bici protiv normanske vojske odlučna bitka odigrala se kod mjesta Hastings. Koliko se može prosuditi, čini se da je Harald pokušao iznenaditi ipak Vilima, e, dakle u tom svom napredovanju u, listopadu, međutim onda je otkrio da je to nemoguće e, zato što je Vilim na vrijeme doznao dakle, e, o njegovu pokretu, funkcionirale su jako dobre ove isljedne uhodarske službe, dakle znali su manje više kako stoje stvari na onoj drugoj strani i Willem e, i Harald. Harald je u toj situaciji onda e, sebe smjestio na jednom povišenom mjestu na brdu iznad e, mjesta Hastings, ispravno sudeći da bi to trebalo dobrim dijelom anulirati tu normansku premoć u konjeništu. Glavna njegova snaga su bile te čete kraljevske družine, dakle pod vodstvom njegove braće, koliko se čini, koja je dakle držala središte tog anglosaskog e, vojničkog bojnog reda. E, s druge strane, onda su e, Normani kao najveća snaga, na ljevom krilu su bili saveznici normanski, bretonci, na desnom krilu drugi saveznici flandrici, dakle ta normanska vojska je bila ipak šarenija što se, što se tiče E, dakle, pripadnika, nimalo neobično u konačnici, jer je Willem i prije e, svoje invazije krenuo u priličnu promičbu što čeka pobjednike, koliko posjeda, dakle to je uvijek interesantno e, velikašima, dakle ako mogu povećati svoju posjedovnu, posjedovnu snagu. U samom prednjem redu normanske vojske su se nalazili ti strijelci koji su imali ulogu, može se reći, te srednjovjekovne artiljerije Bitka je nekako počela oko 9 sati e, ujutro i doista tim normanskim e, napadom strijelama. i tu se nije dogodilo ono čemu se e, nadao Vilim da će se razbiti engleski redovi. Nije bilo toliko žrtava koliko je on očekivao. Franci su u doba Karolinga imali izreku. Dječaka možeš do spolne zrelosti naučiti jahati. Nakon toga je kasno. Na tom tragu Normani su imali ovu izreku. Tko do 12. godine ostane u školi i nikada ne uzješe konja, taj može biti samo svećenik. Sinovi normanskih plemića i vitezova nisu imali puno mogućnosti za karijeru. Morali su biti savršeni ratnici. Tankred od Otvila imao je 12 sinova. Većina njih došla je na jug Italije kako bi tamo zaradila za život kao najamnici. Jedan od tih sinova, Robert Giscard ili Lasica, postavio je temelje normanskom kraljevstvu na jugu Italije i na Siciliji. Svi ti normani vježbali su za rat od malih nogu. Sastavni dio te vježbe bio je i lov. Christopher Gravett i David Nicole u knjizi Normani, ratnici, vitezovi i njihovi dvorci pišu. Lov je donosio hranu na stol, ali je također davao i mogućnost da se usavrši konjanička vještina tako što se galopiralo za divljači po teškom terenu. Naravno, to je moglo biti i opasno. Richarda, sina Viljama osvajača, do smrti je probao jelen u novoj šumi koju je zasadio njegov otac. Ista šuma svjedočila smrti još jednog Viljamovog sina, Viljama Rufusa, koji je ubijen strelicom za koju su neki tvrdili da je rezultat turote iskovane od njegova brata Henrija. Protiv divlje svinje ili rijeđe smeđeg medvjeda lov je davao mogućnost da se demonstrira hrabrost u svladavanju takvih životinja uz pomoć koplja i strijele. Takav normanski ratnik, stvoren samo za ratovanje, pljenitbu, pljačkanje i osvajanje, bio u 11. stoljeću najopasniji ratnik srednjeg vijeka. Williamovi vitezovi više su puta pokušali probiti engleski bojni red. Nekoliko puta normanski strijelci pokušavali su strijelama prorijediti engleske redove. To baš i nije bilo uspješno, ali na kraju normanski su konjenici uspjeli slomiti engleski bojni red. I nakon toga je onda jednostavno dao nalog za napad pješaštva, međutim taj engleski anglosaski red Dakle, ti ratnici, pogotovo vojnici tih plemića Tegna, su bili inače kao i u konačnici kraljeva družina, jako dobro naoruženi tim dvosjeklim danskim sjekirama s kojima su izrazito vješto rukovali i dakle predstavljali e, snažne i opasne, opasne protivnike, tako da e, i taj normanski e, pješački nasrtaj se raspao, nisu uspjeli praktički ništa postići. Vilim je u tom času onda naredio da njegova konjica krene pa da se vidi što se može time napraviti, ni to nije <laughs> upalilo. Dakle, situacija je bila dramatična, osobito e, stoga što je jednostavno Vili morao pobijediti. On jest sa sobom donio i priličnu količinu zaliha, ali oni nisu mogli dugo trajati. I s druge strane, postojala je doista opasnost da Haroldu dođe pojačanje. On je da kako e, poslao nalog da se okupe dodatne čete i očekivao ih je. Dakle, bitka se morala odlučiti toga dana jer poslije toga je situacija, situacija bi bila puno dramatičnija za Vilima e, e, i e, Normane. Dakle, nekako oko ranog popodneva je nastao neki zastoj, prebrajanje žrtava, pogotovo je Vilimu to bilo, bilo nezgodno, jer je morao nekako probiti dakle, taj engleski red i kada je krenuo u nov napad nakon nekoga vremena, dakle u to poslijepodne, pokušao je manje više istom taktikom strijelcima, pješačkim udarima, konjeničkim udarima, ali to se također nije pokazalo eh, uspješnim kao niti, niti prvi put. Eh, čak se onda i proširila glasina da je on poginuo, pa je morao skinuti i svoju kacigu kako bi pokazao da je živ. William od Poitiers, normanski kroničar koji je opisao osvajanje Engleske u dijelu dijela Williamova, Gesta Vililemi ovako opisuje taj ključni trenutak bitke – kada su Normani čuli da je njihov vojvoda mrtav. Princ se bacio ispred bjegunaca i zaustavio ih tako što ih je udarao ili im je prijetio kopljem. Tada, otkrivajući svoju glavu i skinuši kacigu, povikao je. Gledajte me, živ sam i bit ću pobjednik uz Božju pomoć. Kako vas to ludilo nagoni na bijeg? Kakav vam je put otvoren za bijeg? Oni koje ste mogli poklati poput ovaca natjerali su vas u bijeg i ubijaju vas. Vi bježite od pobjede i neugasive slave kako bi se izgubili u bijegu i vječnoj sramoti. Nitko od vas bijegom neće umeći smrti. S ovim riječima oni su povratili hrabrost. Na njihovom čelu on se bacio naprijed i munjom svog mača opustošio je neprijateljsku naciju koja se pobunila protiv njega, njihovog zakonitog kralja i koja je zato zaslužila da bude pobijena. Nakon što je William uspio zaustaviti bijeg svoje vojske, Normani su ponovo počeli s napadima. Bitke srednjeg vijeka u pravilu nisu trajale duže od sat, dva. Ova će potrajati do zalaska sunca. Na kraju će Normani upotrijebiti jedno od svojih omiljenih ratnih lukavstava. Pretvarat će se da ponovno bježe s bojišta. Tada se dogodila nezgodna situacija na ljevome krilu. Bretonci su popustili anglosasi, dakle englezi su krenuli u, u protunapad e, i praktički u tom trenutku se činilo da će se raspasti cijelo lijevo e, normansko krilo, što bi onda vojsku normansku jednostavno unijelo u strašan metež i tu je Vilim onda pokazao vrlo veliku e, prisebnost na čelu konjaničkog odreda sam je jurnuo u to kreševo i uspio je sačuvati lijevo krilo, dakle odbiti Engleze i ta situacija onda spasila barem privremeno e, cijelu bitku, ali Vilim je sada morao e, nešto poduzeti. Čini se da je onda e, baš on smislio taktiku brzih konjeničkih udara i povlačenja kako bi se izvukli vojnici iz engleskog reda i onda u okretu bili uništeni pod dakle, tim konjeničkim galopom i to je doista E, davalo učinka. Engleze se nije moglo zaustaviti kada su vidjeli da im protivnik e, bježi, da i sami krenu na njega i na taj način su onda slabili e, ukupnu svoju snagu. Tako da negdje do kasnoga popodneva je već situacija bila krajnje nezgodna za Haroldovu stranu. On je sačuvao određenu jezgru, dakle svoje vojske, međutim i njegova braća su već bila poginula, dakle to je jako važno naglasiti, pa oni su bili između ostaloga i također ključan faktor kao važni vođe na terenu u prvim redovima bitke i onda je Vilim u tom času dao zapovjed da ponovno strelci stupa na pozornicu, odapinjali su strele i čini se da je jedna strijela ranila ili u oko ili malo iznad oka Harolda, što je onda da kako u engleskim redovima stvorilo pomutnju. U novom konjaničkom nasrtaju Harold je bio ubijen. Bitka kod Stanford Bridgea bila je veliki pokolj. Bitka kod Hastingsa nadmašila ju je. Kada je počela padati noć, bitka je bila gotova i normanski su konjanici proganjali neprijatelja i ubijali ga. Ali tek kada je svanulo, postalo je jasno kako se krvoproliće dogodilo kod Hastingsa tog 14. listopada 1066. William od Poitiers napisao je Nadugo i naširoko zemlja je bila posuta cvijećem engleske mladosti i plemstva, natopljenim u prolivenoj krvi. Godina 1066. jedna od najvažnijih u povijesti Britanskog otočija i Engleske, govori dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon bitke je William u svojim rukama imao Južnu Englesku, London je pao e, vrlo brzo, tu nije bilo pravoga otpora. Doduše pokušali su još pripadnici dakle, toga savjetodavnog tijela na Vitani donijeti, odnosno staviti na prijestolje jednog kandidata koji je bio rođak Edvarda ispovjednika. Edgar mu je bilo ime koje je nosio taj naslov Etelinga, odnosno krunskoga e, princa, dakle e, imao je zakonsko pravo na englesko e, prijestolje, barem formalno, ali kad su vidjeli da se ne mogu suprotstaviti mu onda da kako su od toga odustali i pokorili se osvajaču. On je u Vestinsmerskoj crkvi na sam Božić 1066. godine ponio englesku, englesku krunu i na taj način doista e, učvrstio svoje pravo i uvijek je isticao, dakle izvori tako e, navode, e, da je on legalni vladar već time što mu je njegov rođak Edward ispovjednik zapravo zavještao kraljevstvo, odnosno proglasio ga nasljednikem i da je tu, budući da je službeno krunjen, imao i podršku Vitana dakle, tih mudraca, mudraca kraljevstva i na taj način eh, je onda eh, njegova kraljevska vlast imala dvostruki eh, legitimitet, ali to se moralo izvojštiti još i oružjem bez daljnjega. Napose na sjeveru su se zaredale pobune. Te pobune su konačno bile ugušene 1070. 1071. Još je uspio odbiti jedan nasrtaj Škota 1072. I zapravo dakle, u idućih 7 godina